mag-uuma sa mabangis nga dangan sa tingaan. Igambalay ang usa ka maayong tinguha. Pag-andam sa hingpit ug malig-on nga kaugmaon. Pangandoy nga hugtanon ug may determinasyon nga magmalampuson sa buot nga kabuoton. Gihugtan sa pagkubot ang mga kahimanan, pag-ugmad pagtikad sa yutang pagatamnan. Ugat nga nangigdal sa basang kalawasan. Sa luhag singot ug dugo gipagasan. Gitisok maayong binhi nga malaumon. Puno sa pagamping ug gamay nang tuso. Mga kubalong palad hugot nga nagamuma. Nga kung dili mahimo, hapyo hapyoron pa. Dili usab buot nga dangan ang muangkon sa dabong nga kinugihan adunay muhakgum kay may gitaganan panahon nga anihon ang gutom ug umaabot nga kauma pagkapait palandungon sa gidangatan pangandoy tigbayon na hugmak napukan may taong miduol mabangis pa sa dangan gasa sa kinayahan ang iyang gihupaan. Pipila lang kapangutana sa katapusan. Asa kitang dapita ang ayang mo pahimutang? Magpabilin ba kita kanunay hugpaan? O uh, makighiusa pagpuka ning mabangis nga dangan?